Iisuse blând, la tine vin plângând, cei păcătoși iertare implorând, Arată-ți marea bunătate, stăpâne prea-ndurate, cât mai curând, cât mai curând.